Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin, alejhi salatu wa salam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, edhe sonte me lejen e Allahut xhalla xhelalu po vazhdojmë me komentin e surës El Mulk. Javën e kaluar kemi filluar me trajtimin e kësaj sureje dhe kemi thënë se kjo sure e ka emrin e pushtetit, e sundimit dhe flet për Allahun xhalla xhelalu që çdo gjë është në dorën e tij. Prandaj ne si banorë të kësaj mbretnie, kushtimisht po them, Duhet që të njihemi me Atë që gjithçka është në dorën e tij, e pastaj edhe me rregullat e banimit brenda kësaj mbretnie. Kështu që dietarët e kanë përmendur se surja Mulk me gjithë faktin se nuk është sure e gjatë, i ka 30 ajete, mirëpo ka përmbledhur në veten e saj shumë emra të Allahut, shumë cilësi të Allahut dhe flet shumë për Allahun. Kështu që në surën Mulk, krahas që ka emna t'Allahut shumë, edhe shprehja el-ledhi, el-ledhi është shpesh e përmendur, që nënkupton se ai i cili, ai i cili, flet shumë për Allahun xhalla xhelaluhu. Që nga fillimi, tebarekel-ledhi, domethënë, I lartmadhëruar dhe gjitha begatitë e mirësitë vijnë nga ai i cili, kush ai, që çdo gjë është në dorën e tij. Pastaj Allahu xhalla ka fol për rregullat dhe për qëllimin dhe ka sjell argumente që janë mjaftueshme për çdo zemër, t'i pranon këto argumente, t'i përulet Allahut tebareke ve teala. Por ja që rezultati nuk ka qenë kështu. Ka pas njerëz që kanë refuzuar, janë tregu arrogantë, kanë mohu faktet e kështu me radhë. Allahu xhalla ve ala pasi që ka folur në fillim të kësaj sure për veten e tij, pastaj flet për qëllimin e krijimit dhe flet për vdekjen dhe flet për jetën, pastaj flet për qiejt e për tokën e kështu me radhë. Domethënë fillimisht flet për qëllimin, pastaj flet Allahu xhalla xhelalu për krijimin e qiejve dhe tokës, për të na treguar se gjitha këto që do të vijnë në vijim nga begatitë e mëdhaja që ju i gëzoni në qiell e në tokë, realisht e kanë një qëllim. Prandaj, kjo është mësim i madh të nderuar vëllezër që sikur se kemi përmendur duhet ta kuptojmë se çdo begati që e gëzojmë, çdo mirësi që e shohim, kuptimi i saj real arrihet kur lexohet përmes qëllimit të krijimit. Çdo begati, merr rregull një jetë, çdo begati që e gëzon, dhe ajo begati nuk ta kujton qëllimin e krijimit, nuk ta nuk ta kujton përfundimin që vdekja nuk është begati e mirë. Për ty s'është e mirë. Ngase si begati janë të mira, po për ty nuk është e mirë. Do të thotë që me rishiku qasjen tonë, ndaj begatis si kuptim edhe si përdorim e shfrytëzim. Kjo vlen për gjitha, për gjitha. Na vlen për begatit që kemi në shëndet, për begatit që kemi në pamje, në dukje, në të folur, në dëgjim, pastaj në pasuri, në ushqim, në lëvizje, në familje, në gjithçka. Gjithçka. Pamja e jashtme që e kemi, të gjithë ne kemi dëshirë që m'u dukë mirë, në esencë. Në rregull, ky ekspozim, kjo dukja e jashtme që ne po dukemi kështu, kështu po dalim para njerëzve, a është n'shërbim të qëllimit pse më ka falë Allahu kështu apo është në të kundërtën? Është me rëndësi me kuptu. Ngase nëse pamja e jashtme realisht është në shpërputhje me qëllimin e krijimit, atëherë kjo fetarisht konsiderohet keqpërdorimi i begatisë dhe për këtë ka pasoja. Dhe kjo vlen me gjithçka, pamja e jashtme, pamja e brendshme, e shumë tjera. Dhe të shumë vim, shikoni të nderuar vëllezër, Allahu xhel-le xhelaluhu në fillim të sures, krejt ta qështu, gjithkun, në Kur'an, Por, ndoshta në këtë sure, në mënyrë shumë të përmbledhur, Allahu xhel-le xhelaluhu krahas atyre temave që i ka përmend që kemi folur për to, na mëson një gjë të madhe se Allahu tebareke ve teala kujdeset për njerëzit në çdo aspekt, në begatim, në udhëzim, jau sqaron argumentet mjaftueshëm. Por pastaj për shpërdoruesit e argumenteve dhe për injoruesit e begative ka përfundim pastaj tjetër ato. Dhe ka me pranu ata që ka me ardhë një kohë patjetër e pranimit. Patjetër, mirëpo, a i pranim pastaj a është mbrenda limiteve të lejuara që miret në konsideratë, apo është jashtë limiteve që nuk miret në konsideratë, është çështje tjetër pastaj. Çka Allahu thotë, që kush është Allahu, sa mirësit nga Allahu, gjithçka është n'dorën e tij, të jetë mrenda pushtetit tij, sundel, Ai e ka kriju vdekjen, jetën për këtë qëllim, li jebluekum ejukum ahsenu amela, që t'ju sprovan kush bën më shumë vepra të mira. Pastaj Allahu vazhdan me fol për krijimin e qiejve dhe tokës, për të treguar se krejt këto janë për këtë qëllim, krejt këto i ke në shërbim për këtë çështje po. Edhe në qoftë se dëshironi në këtë mrekulli, në këtë bukuri të Allahut tebareke ue teala, të gjeni të meta, të gjeni lëshime, të gjeni mangësi, që jau arsyetojn rebelimin dhe kundërshtimin, nuk do të gjeni, do të lodheni, sikur që e kemi cekë, do të lodheni, po nuk do të gjeni. Pastaj shiko kujdes Allahu azze ue xhel, edhe pas kësaj, Allahu xhelle ue ala pastaj vazhdon thotë, ue lekad zejjenna semae dunja bi mesabiha, ne e kemi stolis qiellin, çka kena ba të bukur, që ju sa t'shikoni, në atë që Allahu ka krijuar, të shihni veç atë që është e bukur. Paramendo për shembull vëllezër dhe motra. Të kish me pas qielli pamje të tmerrshme. A e ki pa kanë kur nxihet? Edhe kur të errësohet. Vetvetiu hiç mos me kon ftoft as nxet as smut vetvetiu. Njeriut ja humb disponimin. Nuk ja mundson këndshëm me u ndi. Errësimi vetëm veç me u errësu. Paramendo edhe me u shëmtu. Bi mesabiha, me, me yje ndriçues, e ka ndriçu Allahu azze ue xhel. Gjitha këto që ju të shihni veç bukur, të dëgjoni veç bukur, po edhe pastaj, po të bëni bukur, po. është normal, është normal. Domethënë, kur, kur gjithçka i shërben bukurisë, duhet që epilogu përfundimtar i kësoj bukurie t'jetë veprimi i bukur. Ama kur gjithçka i shërben bukurisë, ndërsa veç njeriu i shërben shëmtisë, është shpërputhje, nuk të kena kriju për këtë punë. Prandaj, Allahu xhelle ue ala tregon se Edhe qielli, edhe toka janë të bukur. Paramendoje për shembull te vëllezër, sa është feja e tij e bukur. Nëse qielli që Allahu e ka krijuar, krijesë, është i bukur. Nëse pamja në tokë është e bukur, sa është e bukur fjala e tij që nuk është e krijuar. Sa është e bukur feja e tij. Sa janë të bukura dispozitat e fesë, sa janë të bukura. Prandaj, kush e kërkon bukurinë, e gjen në udhëzim. Nuk ka bukuri jashtë udhëzimit. Besimi në Allahun të zbukuron, namazi të zbukuron, përmendja e Allahut të zbukuron. Shiko, agjërimi të zbukuron. Era e gojës së agjëruesit më e këndshme se çdo parfum. Është erë e bukur e këndshme. Na s'e durojmë, po, se jetojmë në rrethana të tjera, ama ai që e ka kriju të bukurën, Dhe ai që e ka kriju aromën e mirë, thotë kjo është era më e mirë e mundshme. Keni me ni këtë aromë nesër. Edhe shamia është e bukur. Kush don bukuri reale, mbulesë, e kupton. Nuk është bukuria jashtë mbulesës. S'është e mundshme. Prandaj kush e don bukurinë e gjen në udhëzimet e shariatit, e gjen në udhëzimet e fesë, në rrugën e pejgamberit alejhi salatu, qaj është bukuria. Vallahi çdo bukuri tjetër jashtë asaj që krijuesi i bukurisë ka thënë e bukur, s'është e bukur. Mund të duket e bukur si sprovë. Në dunja edhe, edhe rrencsi duket i mirë, edhe hajni duket i ndershëm, po dunja është kjo punë. Këtu ka sene mbrapshta, ama realisht dihet çka, a kupton. Dihet, sa ka njerëz që çka s'kanë bo nga punët e këqija, apo, po njerëz ju kanë ndërtu skulptura e, e, e, lej, lej, domethënë, monumente të caktuara, po, s'janë qashtu, a kupton, s'janë qashtu, A ka pas diktator që jau ka pi njerëzve gjakun me pamuk si thotë populli? Po 50 vjet e kanë madhnu, apo. E i kanë ndërtu skulptura e ky e ky. Hajt guxo thuaj s'u kon kurkushi. Qe kjo dunjaja. E me këtë dunja po do me vlerësu ti, çka është e bukur e çka është e keqja? Nuk mundesh. Nuk mundesh. Prandaj kthehu te krijuesi i bukurisë. Ai të kallxon çka është e bukur. nuk përputhet me elegancën, me bukurinë, me formulimin ma të mirë të mundshëm të lavdrimit ndaj Zotit, s'e gjen. Nuk mundesh me gjen. Çdo shprehje është aq bukur e rregullume, aq në vend t'vet. Shikon, rukuja ka subhane rabbijel adhim. i pastër është Allahu nga çdo e metë, e ai është i larti, ai është i gjithëmadhërishmi, adhim, ai është i madh. Ama n'sexhde, ku prek balli, ku është fundi i uljes, a ki mundësi me shku ma poshtë se në sexhde? S'ki mundësi! Atje thush A'la, ma i nalti. Nga pozicioni ma i ulët o Zot, po të thirri ty që je ma i nalti, a kupton. Gjithçka është e bukur, gjithçka është taman, taman e rregullume. S'ka rastësisht. Me kon edhe në sexhde subhane rabbijel adhim. Na i kështu thonë e bukur. Të na s'dina me vlerësu, a kupton. Ama i bukuri është kujdes për gjithçka. E ai kur është përfaqë të bukur është Allah për ma e bukur, a kupton. E ka zbukuru gjithçka apo. Mirëpo, të nderuar vëllezër, kjo e bukur ka disa që i vret. Ka bukuri që vret. Allahu xhel-le ve ala ka bo këtë Kuran të bukur. Edhe ka bo qiellin të bukur. Ama ka disa që nuk e dojnë këtë bukuri. Dojnë me e përmbys bukurinë. E trajtimit, e të krijimit, e të shpjegimit, e të kujdesit. Dojnë me përmbys. E Allahu tek ti do të thotë ve ruxhumen lish-shejatin. E për këta kjo bukuri shndërrohet në predh, goditje për t'i përmbys ata, a kupton. Subhanallah. Madhni e Allahut azze ve xhel. Diçka që është shumë e bukur, që është stoli, diçka që është shumë e këndshme, për dikën bëhet shëmti. Për dikën bëhet fatkeqësi apo. Qashtu është. Është e vërtetë. Prandaj të nderuar vëllezër, shejatinët të cilët tentojnë me e prish bukurinë e yjeve, me keqpërdor, Allahu xhel-le ve ala thot, një pjesë, jo yllin komplet, pse me yll, me, me yll nuk gjuhet shejtani, nuk ka predh yll, se është i madhë, Po pjesë nga ky, pjesë, xixa, shuhub, i ka thon Allahu azze ve xhel, shihab, është, është pjesë, shkëndijë e këtij ylli, Allahu xhel-le ve ala i godet a kupton. Për t'i, për t'i larguar nga e bukura të shëmtuarit, apo, ngase, të nderuar vëllezër, A keni pa, edhe ata që e adhurojnë shejtanin, e skulpturojnë si të shëmtuar, a kupton. Apo, ngase s'ka qysh e ban, s'mun bot i bukur, a kupton, se i shëmtuar është, a kupton. Edhe ata që e dojnë, hajt vizatoje, e bojnë me brina, me dhëmë jashtë, të tmerrshëm e bojnë. A kupton. Edhe ata që nuk, ata që adhurojnë atë. Se i, i shëmtuar është vlla, s'ka tjetër, a kupton. Prandaj Allahu xhel-le ve ala kur t'i thot dikujt i keq je, apo s'mun ndryshe apo. I keq është, a kupton. Prandaj merr gjeje ndonjë që pranon me i thon shejtan. S'pranon vlla. Sikur se ka thonë Ebu Bekri kur e ka zbulu fytyrën e ka puthë herën e mbramë ka thonë tibte hajjen ue mejjiten ja Resulullah. I mirë i bukur je konë sa je gjallë po qashtu je metë edhe i dekun a pe kton. S'u prish, as s'e han dheu bukurinë e pejgamberve a pe kton. Se Allahu ka thonë janë t'bukur, i ka zbukuru për mrena dhe për përjashta a pe kton. S'prishet a pe kton. Prandaj edhe morali i tij është i bukur, edhe sjellja e tij është e bukur, edhe udhëzimet janë të bukura. A kanë tentu me i shëmtu? A po tentojnë me i shëmtu? E çka po ndodh me kët bukuri edhe me kët tendencë për shëmtim? Po shtohet bukuria edhe ma tepër. Po përhapet bukuria e pejgamberit alejhi salatu ues selam. Pse? Pse Allahu ka thonë i bukur, ka marr fund. Andaj asaj që ka thonë i bukur, është e bukur. Adhurimi është i bukur, e shirku është i shëmtuar. E kufri e mohimi janë të shëmtuar as. Nuk rrin mirë te njeri, nuk rrin mirë. Jo, ty imani t'rrin mirë, bukur imani t'rrin. Përshtatet, për konstrukti. Allahu tha, ue fi enfusikum efela tubsirun, edhe në veten e juaj ka argumente a nuk po shihni, po Çfarë tha Katadja radijallahu teala kur e komentoi këtë ajet që Allahu tha e n'veten e juaj ka argumente, a nuk po shihni çka tha? Tha shikoni sa bukur Allahu e ka bo formën e namazit dhe sa bukur e ka kriju njeriun që i përshtatet formës namazit. Nuk ka krijesë simbas konstruktit saj fizik që normal i rrin forma e namazit. S'ka. Veç njerit i rrin taman, rukuja, sexhdeja i rrin taman. Pse e bukura asht për të bukurin. E bukura për të bukurin. Njeriu i bukur edhe për te besimi i bukur. Edhe për burrin, po edhe për femrën, për gruan. Allahu xhelle ue ala e ka zbukuruar me shami, e ka zbukuruar me mbulesë. Mirëpo, mirëpo Allahu xhelle ue ala nuk lejon as nuk pranon që komisioni i vlerësimit të bukurisë të jetë nga të shëmtuarit, ngase ata s'dinë çka o bukuria. Po, mirëpo, paramendoni për shembull të nderuar vllazën dhe motra. Me qenë komision Nuhi a.s. Ibrahimi a.s. Musa a.s. Isa a.s. Muhammedi sallallahu a.s. I bukur mas t'bukuri e i mirë mas t'miri. Ulul azmi, njerëzit ma të mëdhaj që kanë shkelë në ftyrë tokës. Këta janë komisioni. Apo? Edhe i thuhet me e vlerësu të bukurën. Çka o për ata e bukur? Qështu motër e nderuar kuptoje? Qështu kuptoje? Formës që del ti dhe mënyrës që ti del, a i kishë me thonë Ibrahimi alejhi selam e bukur? Apo çka kishë me thonë? Qështu kqyre a pe kton? Melek që i kinë kra, qëka të thojnë atër? A të thojnë e bukur? A për qëka thojnë atër? Ta është kime pa qëka thojnë atër? Mere gjithë qëka atër? Gjithë qëka, mere namazin, mere gjithë qëka për burave, qëka të dukoft? Për jozimeve. E ata që në këtë dojnë, Allah thot, predha, rëgjumë me lishë shëjathin. Njeri, mashkulli, natyrshëm ka anim ka gruaja. Gruaja, natyrshëm ka anim ka burri. Qështu tu konë, pej kur e ka fal Allahu këtë dynja. Gjithë qështu u konë ato, apo. Vijnë momente të caktume të historisë njerëzimit, kjo natyrshmëri, nëse këmbngul të mbetet natyrshmëri, dhe nuk pranon kompromis, konsiderohet problem. Çka do të mësoj më tepër? Me kuptu se sa është përpjekja për ta humb bukurinë e natyrshmërisë e për të dhënë kahje tjetër, a kupton. Edhe ajo s'ka të nalme. Kështu që duhet me këmbngul në të bukurën, përndryshe vjen e shëmtuara, duhet me këmbngul në dritën, përndryshe vjen errësira e kështu me radhë. E pastaj Allahu Xhele ve ala thotë, Kjo është puna e shejtanëve, sahi. Po fatkeqësisht ka arrit me kap edhe pi do të tjerëve pi sofrës të Ademit alejhi selam me kap argat që i ndihmojnë në përmbysje të bukurës e në shndërrim të saj në të shëmtuar, a kupton. Thuhet në disa israeliate, ke ndi çka është israeliat. Israel, israeliat janë thënje të pejgamberëve ma të hershëm, që janë transmetu nga beni israilët. Nuk ka ndonjë bazë të fuqishme të transmetimit, nuk kena mundësi me verifiku deri në skajshmëri a ashtë e saktë apo e pasaktë. Mirëpo, Mirëpo, dijetarët e kanë përmendur si pejgamberi alejhi selam na ka mësuar kështu, hadithu an bani Israila wala haraj. Përmendni, përcillni nga beni Israil pa problem, derisa nuk bie ndesh me fenë tonë. Ngase feja jonë është ajo që përcakton transmetimin i saktë apo i pasaktë. Se Isa alejhi selam e ka taku, e ka pa në personifikim shejtanin apo i cili në dorë në një, në një dorë kishte hi, hini i, i zjarrit, hi. E në një dorë kishte mjalt. E i ka thon Isa alayhi salam, Israiliat hesapi, po po thom si mësim apo. I ka thon Isa alayhi salam, e çka bën me këto dy armik i Allahut? Po dhe çka bon, hat me hi pluhrosi dhe ngjyrosi ftyrat e jetimave, e dobëtve, që mos doken tërheqës interesant për njerëz, e fukara ky, hiqe ti kështu. Ndërsa me mjaltë, ly buzët e përgojuesve edhe shpifësve, që si t'ja nisin tani me shku duhet me u lëcu, e me ly me forma të caktuara, e me ngjyra të mira, e kështu me radhë që me u duk njerëz të mirë apton. Ta n'vëzër, banjëja, ku kryet nevoja, apton, lyje qysh dush e veç WC është, apton, apo ngjyra e mirë, bukur sa i, po duhet me hi me kry nevojë me dalë, qaty punë s'ka, apo. E dikush po na habitet, sa e mirë e mirë, e rrnon qaty apton. Pse? Pse muret i ka ly mirë? Po ngjyra e mureve s'e ndrron destinacionin, vlla. Ajo dihet për çka u maru, apton. E do njerëz qështu, apton, do muret ly me në vece dynjas, që i sheton i ka ly, qaty rrnojnë, apton. Pse ngjyra e mirë? Po ngjyra e mirë, po era s'është e mirë, apton. E vendi s'është i mirë, apton. E pamja s'është e mirë. E këta s'e, s'i shohin? Ngase shikojnë në në veprën artistike djallëzore të ngjyrosjes së mureve të WC-ve. Më falni për shembullin, po qështu është apton. E ka do qashtu që kanë pranu fatkeqësisht, Allahu xhel-le ue ala thotë, ue lil-ledhine keferu bi rabbihim adhabu xhehennem, ue bi'sel mesir. E ata që ja besuan këtë mashtrim e këtë përmbysje, Keferu bi Rabbihim. Subhanallah. Çfarë shpifërgjime, shko. E ata që e ata që ikën pi Zotit tyne. Para. S'ka me thënë ata që mohuan. Thush kanë mohu, jo jo, pra po thot keferu bi Rabbihim. Wa bi'sa al-masir. Ata kanë, domethonë, e, përfundim xhehenemin, e sa përfundim i keqë është ai. Allahu thotë, tash fillon përshkrimi i gjendjes. Njëherë na tregoi Allahu azze ue xhel, domethonë, nivelin e rënies. Rënia ka shku deri në atë nivel saqë janë barazu me shejtan, Allahu na rujt. Kjo niveli i rënies, apo, ndërsa trajtimi, tash, ban krahasim pak apton. Atje nalt e patëm, tebareke, Mirësitë e be, e begatitë janë pi atij, gjithçka në dorën e tij, sa bukur spjegimi, ai ka kriju këtë, ka kriju këtë, ahsenu amela, e bukur mas t'bukurës, që të bani sa ma bukur, sa ma mirë, e kena kriju qiejt e tokën, tibaka, e kena zbukru, e kena hijeshu, e kena ba këtë punë, mas gjithë këtij spjegimi të bukur, këtij trajtimi për bukurinë, Allahu xhel-le ue ala thotë, disa nuk e merituan trajtimin e bukur. Idha ulku fiha, semiu leha shehikan ue hije tefur, të nderuar vëllezër, ulemat kanë thonë, prej ajeteve, që në mënyrë ma të tmerrshme të mundshme, kanë përmendur gjendjen e banorëve të zjarrit është ky ajet apo. Ngase ky ajet nuk flet për dënimin. Jo. Ky flet për gjendjen e vendit ku kanë m'u dënu para dënimit apo. A po kupton? Tash e kuptoni ma mirë. Allahu xhelle thot idha ulku fiha. Kur të hudhen atje. Subhanallah Paramendo të nderuar vëllezër, njëri me një vend ku ka me vujt dënimin, paramendo me vujt me një vend ku gjithçka është kundër tina, gjithçka, edhe ajri që e thith, edhe mure që e rrethojnë, edhe gardianet krejt janë kundër tina, Askush nuk ia ofron as minimumin e miqësisë e të mirëkuptimit. Sa është kjo e rëndë, apo? Shikoj Allahu po për dënim psikologjik, para atij fizik. Po fiziku tjetërçka ja, kur të prek lëkura tjetërçka. Për dënim. E dini se dënimi psikologjik është më i rëndë se ai fizik apo. Psikologjikisht me trajtuar. Si tregim edhe si reagim i domethënë mospranimit s'je i mirëseardhun nuk të dojna as nuk të don toka jem as muri jem as kujdestarët tonë nuk dojnë ty ngase atë që s'e do Zoti kush ka me e dasht apo subhanallah Don krijesa e Allahut xhelle ue ala, ngase din me vlerësu apo. Don ti që kjo është tu. Po a din sa stacione rahmeti i ke kapërcy o burrë, po a s'pate ku m'u nal dikun veç te una. A po kupton? Po a din sa ke pas vene që ke mujt m'u nal o burrë, e din. Po a din sa vene të rahmetit janë kon a, pa, a, a as një ven nuk të pranoi a. Kujdestarët e xhehenemit, melajket, e pysin, elem jetikum nedhir, qysh bre huqët, po qysh e mundshme, Allah, paramendo, paramendo ajetin, vizualizo, po qysh ja huqe more burrë, elem jetikum nedhir, po a din sa alarme ju ka çu Zoti n'tokë more burra, Pse e bëjshë? E lem je'tikum nedhir? Valla, që ke pyte shumë i kërë. Që është mërë, po që është ti mërë, po a di sa nedhir ju ardhë? Kalu bela. Po, na kanë ardhë. Po, po, po, e dim, na kanë ardhë. E majmë men. Edhe pejgamber që kanë ardhë. Po i majmë men edhe njerz që kanë vëllemën pejgamberve. I majmë men. Mirëpo çka ka ndodhë? Kalu bela, mirëpo, fe kedhebna, mirëpo thojshim ma është rrena kjo, pa jam mërëses, kush u kthy prej atje, rrena, këtu jeto e knaqu se Allahu na falë, rrenë është, rrenë është me menu se Allahu ta falë pa kërku falje, rrenë, Është e vërtetë kjo punë. E vërtetë është ajo që Allahu ka thonë. Ajo e vërtetë është ajo që Allahu ka thonë. Se kërkoni falje, ve men tabe, ve men tabe, ve amene, ve amile amelen salihan, fe ulaike jetubu Allahu alejhim. Ata që kanë besu, janë pendu, kanë vazhdu me punë të mira, këtyne Allahu jau falë. Ama sikurse ka thonë pejgamberi sa për njonin, ka thonë lem yekul yawman la ilaha illa allah. Lem yekul yawman rabbi ighfirli. Ni ditë t'ymrit vet, ni ditë, ka rrnu 80 vjet, 90 vjet. Ni ditë t'ymrit vet s'ka thonë o Zot falëm. Ka me çumur e roni jam. Po edhe me le që këna mu. Këta, shë këta është dialogun, le që këna mu. Po kena thonë hala diçka tjetër. Ve kulna ma nezzel Allah min shej, in entum illa fi dhalalin kebir. Na kena thonë, ju veç kja. Po Allahu kurrë s'ka zbrit në tokë sen, neve na ka lon të lirë çka të dojmë na me bo. Subhanë. Në këta, t'i kisha hapë veshtë ma shumë, e të hapët i kam pasë, ata me ni ka ni, po s'ka ni ato që duhet ato. Se Allahu xhelle shanuhu, ve kalu leu kunna nesmeu eu na'kilu. Sikur të kishim dëgju, edhe sikur të kishim përdor menjen ma mirë. Qysh menjen, po jeni kon t'meçëm boll, Këtu kanë pru ulematë shumë dobi. Si n'çdo ajet? Një prej dobive vëllezër është, kanë thonë dijetarët e komentit, kanë thonë, ato që cekëm n'fillim, tash vjen ma poshtë tani sqarimi i detajzum praktik. Çdo begati që e ke gëzu n'dunja, e e cila nuk të ka afru tek Allahu, nuk të ka bo me e kuptu udhëzimin e Allahut, konsiderohet, konsiderohet begati e pavlefshme dhe e keqpërdorur. Këta kanë leu ku në nesë me u të kishin me ni. Nuk bëhet fjalë për njerëz të shurdhër, larg asaj, se njerëz shurdhër shkojnë xhenet, për që janë të shurdhër të të. Jo, jo, e pse ka thonë të kishin me ni, po ta kanë ni. Po të kishim ni atë që ke lyp ti me ni, se na me ni, po, po çka kena pasë qejf na me ni. A, domethonë, Atë begatin që Allahu jua ka jep, edhe ju ka kallzu Allahu qysh me e përdor, ju e keni marr për ju e keni marr begatin, pajisjen e keni marr. Po udhëzuesin manualin e përdorimit e keni gjujt, e keni bënë manual tujin. E po s'bën. S'kryn punë. Begatia vjen pako me manualin, bashkë. Çdo produkt që është vjen, e ke pa, produkti është manuali i përdorimit. Pra njeri e merr produktin e e gjunë manualin. Ça din ky manual? Ata që e kanë prodhu ça dinë? E boj unë një temin. E tani shih ça bohet. Qështu ça kanë bo? Kanë bo manuale të përdorimit personale. E Allahu po thot, a pe sheh, se përdorimi i begatisë pa manual hyjnor e ka defunksionalizu begatin. S'u konë funksionale. Ti ke menu që është funksionale. Ke menu. Ama tash e ke kuptu që s'ka konë funksionale. Po. S'u konë funksionale. Po. A, absolutisht. Të nderuar, paramendo njeri, tash, si shambull, konkret, sa, me, me, me, me, paramendo njeri, për shembull, ja jep një telefon. Ja jep një telefon. Edhe ai s'ka pa telefon, nuk din. Por ai që ia ka jep telefonin don me msu. Për çka shërben kjo apo? Për çka shërben kjo? Edhe jo, jo, jo, di unë. E nuk din as me dhezë. Krejt çka bën me të e përdor pasqyrë. A e ke pa kur është i shkymun telefoni? Dukesh ka pak aty. Krejt çka bën krehet në të veç atë. Në telefon. Kur s'e dhez, nuk din që duhet me dhez, se ai që e ka maru, thotë nalu të kallxoj si, s'ki çka më kallxon ti mu e di unë. E merr e këqyret, edhe mas një 5 vjetë, qysh po të shkon puna, e ai thotë, u knaqa. Po, ani mirë, u knaqa, u knaqa, kur, kur e merr vesh ai, as me dhez, kurrë s'e kish dhez, atëm. Krejt çka ka bo, shkjur, kish bërë si pasqyra, atëm. Të më po tjeron e më kjo, hiç s'u kon funksionale, ti kurrë s'e ke përdor, ta? Po qysh pa përdor, ni? Kjo nuk ka për me u kre, këtë ke mujtë me dhez, e tani m'i kallzojë, kur t'i kallzojë, çka ke mujtë me bo, me bo, me bo, a, thotë, e ma tash se pëjde, po e tash, s'ka ma, e jo, ma tash. A po kupton? Paramenoni veshin Allahu e ka jep, edhe krejt çka din me këtë vesh me bo është me ngu naj diçka që ia hallakat menën tunë, që ato e, pa e s'u maru për atë punë me Allah, për sërte, a po kupton? E ka jep Allahu menën, krejt çka e përdor menën është, qysh me ngi barkun, krejt, Po Allahu thotë po s'ta kom jep këta për këta o vlla. Këta ta kom jep për këta. Jo të kundërtën. Kjo është, kur kjo ushqehet, kjo me konë tani me radhë me menu. Veç për qeta, apton. E që si krejt ti e ke qit këtu. Për po tja pas ke bo maket si ai që u këshim pasqyrë në telefon e vlla, apton. Po e marrim vesh dikush, qysh, qysh, është ka qenë komplet jashtë funksionit, lau kunna nesmeu eu nakil, të kishim me pa dëgju ose me kuptu, me me nakil, të kishim pas men, a, jo, keni pas me mbal, po i keni pas për dikun tjetër, fatkeqsisht. A po kupton? Prandaj Allahu xhelle ue ala shiqo ka përmend këtu dëgjimin edhe ka përmend Allahu xhelle ue ala mendjen edhe ka përmend dëgjimin para mendjes. Po, dëgjimi çka nënkupton, çka me ngu? Çka me ngu? Me ndëgju shpalljen për m'i kallzu menës çka me bo, apton. Qikjo renditja, qikjo renditja, që ata e ka përmen ma s'pari veshin, tani mendjen, ma s'pari ti ngon, e mush mirë depon këtu, tani kjo i përpunon, thotë, qikjo qi ti e ngove, qashtu po thotë? Po që kjo që shtë i gënë? Pse s'ka thonë ata të kishim ni edhe me pa, dhe me pa me rëndësi, sahi, sahi me pa, po veç me ni ma me rëndësi. Mundesh mos me pa hiç, edhe s'jet mangu, ama mos me ni jet shumë mangu. Prandaj, dëgjimi e shumë me rëndësi. Prandaj, të nderuar vëllezër, dijetarët i kanë kushtu vëmendje shumë çka po nim. Po shumë ma shumë se çka po shohim. Po shumë ma tepër. Shumë ma tepër. Prandaj edhe trajtimet e dijetarëve për muzikën, për shembull, edhe për këngën e kështu me radhë, nuk po flas në trajtimin juridik atje apton, si fikh, të të çka është e, por, por, si rrugëtim, dhe si pajisje që e rregullon mendjen është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Çka ngon ngase ato që e ndëgjon qashtu edhe menon ato. Ta bën një, një material apo. S'po flas kuptim të trajtimit juridik, tjetër mesele është ajo. A bën, a s'bën çka është Mirëpo po flas në kuptimin e përdorimit e funksionimit apo. Domethënë, Allah po na thotë, nëse nuk dëgjon materiale të dobishme, ta hallakat menën, apo. Ta hallakat menën. Dhe ne e dimë se dëgjimi realisht shkakton iluzione. Iluzionet shkaktojnë tani kërkesa. E kërkesat çojnë në veprime, apo. Kjo është, kjo është. E njohur, bile ata që edhe praktikisht i kanë rënë këto jo dinë më mirë se kësa puna. Kjo që shumë nga ulemat kanë thonë, dëgjimi është, shikoni, ulemat e mëdhaj, të kalumën kanë thonë, nga selefi e, nga ata mas tyne, kanë thonë, dëgjimi është, dëgjimi është rruga drejt zinosë. Rruga drejt zinosë. Normal se pastaj krimi bëhet vlerë, që mbi bazën e krimit dhe gangsterizmit vlerësohen kush o ma këto. Kush e ka sjellë këtë klimë të këtillë, tek shoqëritë, kush e ka? Qekjo? Ma shumë se qekjo, duke dëgju, ma shumë se duke pa. Prandaj, Po o vëlla keq kena bo. Të gjithë na pranojmë që kena bo keq. Ngase nuk ka askush prej ne që nuk bën keq. Por, pranimi mrena limiteve dallon shumë nga pranimi jashtë limiteve. Shiko, me pranu gjynohin mrena limitit, është shumë i letë edhe shumë i lirë. Shumë i lirë. Me u pendu njeri tek Allahu xhele ue ala, a duhet me dhonë pare? A duhet me shku dikun? Kurgjo. Veç don vendosmëri edhe veprim duhet. Veç një hap tutje. Sa jen n'dunja, estagfirullah, Zot, kurrë mo. Halas, u kry! Mas dunjasë një vit, sekonda, sekonda punë, sekonda punë. Estagfirullah. Jo estagfirullah. Po Allahu thot, ka me dhonë babën, nonën, grunë, fmitë i jepët, a bënë që ta djegi, Po çfarë pranimi jo? Po çfarë pendimi? A po kupton? Ti je gjallë, po i nin këtu. Paramen që ka me konë qishtu, e Allah po të begaton. Çka me bo këtë moment, pas me thonë, ja Rab, estagfirullah. Kaj çka e di që, ka me ra pishmon atje, qito momente, që tash po e lopën. I marrën seriozisht qito sene ata. Ja patën frikën Allahut, ishin të kujdesshëm. Bil gajbi, s'e kanë pa Allahun, as s'e kanë pa xhenetin, as s'e kanë pa xhehnemin, ama e kanë ni, e kanë ni mirë, e si e kanë ni janë mjaftu, s'ka nevojë me e pa, kjo është një kuptim i gajbit, edhe kuptimi i dytë i gajbit është se ata edhe kur janë konë vetë, Këta kërkojnë falje, po jashtë afatit, këta kërkojnë falje, lehum magfire, ma s'pari ju falim, se duhet me ju falë ma s'pari, pastaj i shpërblejmë, a kupton. Apo, duhet me të pastru një herë, tani me të dhonë mirësi. Kjo është rregulli, duhet me i nxirr një herë, ato të mrendshme të këqijat, për me mujtë me i pastërti, a kupton. Ma i sa zbrazemi, për aq japim mundësi që të mbushemi, a kupton. Allahu xhalla wa ala fal e kur të fal bëhesh i përshtatshëm për xhenetin e tij atë. Bile Allahu pastaj në përmbyllje të ajetit është wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi dhati as-sudur. Ju ndash keni frikë Allahun në publik, ndash fshehurazi. Ndash rujun ndash mos u runi, është çështje juaja. Ama Allahu i din krejt. Ela ja'lem, e qysh nuk din Ai, apo? Qysh nuk din Ai, apo? Ela ja'lemu men khalek, e qysh nuk din Ai që ka krijuar? Wa hua latifu l'khabir, e kjo latifu l'khabir, pse ka ardhë këtu? Emni i Allahut el latif, pse ka ardhë në qit pjesë, qitu është shumë interesant atë? Bile dijetarët kanë thonë se qikjo pjesa ku përmen emnin e Allahut el latif është gjysma e sures atë. Pjesa e parë dhe ndërlidhja pjesë së dytë pastaj në vazhdimësi qitu lidhet apo nyja e lidhjes së sures qitu është apo. Prandaj është kuptimi bosht i i kësaj sure apo. Allah na ruajt nga dënimi i tij. Allah na i fal mëkatet tona. Gjitha këto paralajmërime dhe alarme duhet me i trajtu seriozisht. Mundësia për fitu është e madhe, vallahi, mundësia për t'u falë është shumë e madhe, mundësia për t'u kthy bukurisë është shumë e madhe, apo, gjithë janë mundshme, alhamdulillah, le të shërbejnë këto veç sa për kujdes, veç qaq, të shërbejnë këto veç sa për kujdes, kurgjo ma tepër, s'ka një panika, as trauma, as kurgjo s'ka nevojë, jo, jo, jo, qetë, shumë qetë, veç kujdes, kujdes,